Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Արցախյան հիմնահարցի արծարծումները 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո շրջանառված դիվանագիտական փաստաթղթերում Թեման լուսաբանում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի Հայկական հարցի եւ հայոց ցեղասպանության պատմության բաժնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արմեն Մարուկյանը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել են փաստաթուղթ, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հաստատվում է լիակատար հրադադար։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունից հետո ընդունվել է երեք փաստաթուղթ, որոնք Արմեն Մարուկյանը համարում է ոչ թե փաստաթղթեր, այլ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի հավելվածներ։ Ես նրանք անվանում եմ ոչ թե առանձին փաստաթղթեր, այլ 9-ից բխող հավելվածներ, ինչու որտեղ երեք փաստաթղթերում է հղումա կատարվում նոյեմբերի 9-ի որպես մայր փաստաթղթի վրա, խոսքը 2021 թվականի հունիսի 11-ի էլի հերթական երրակոմ հայտարարության մասին է, որը 9-րդ հոդվածի այդ կոմունիկացիաների եւ տնտեսական հաղորդակցության ուղիների բացման մասին հաստատուտ է երրակոմ խառը հանձնաժողով ձևավորելու մասին սա ուղղակիորեն Արցախի նարց հետ կապ չունի հաջորդ 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին Սոչիում, ուրեմն 21 թվականի մայիսյան ագրեսիայից հետո ստորագրված հերթական փաստաթուղթն է, որը ուրեմն հանգեցրեց նրան, որ արդեն բացի Արցախյան զույգի նախընտրից եւ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթոցն ազնած պարտավորությունի չկատարումից խոսում է արդեն բուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա ագրեսիայի հետևանքների եւ դրանց սանձազերծման մասին կողմերի միջև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվում, որ կայունություն հաստատվի եւ առաջին անգամ ռուսական կողմը հստակ դնում է դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի հարցում իր պատրաստակամությունը օժանդակելու, այդ թվում գեշտաբի քարտեզները ուրեմն տրամադրելու որպես հիմք այդ գործընթացի, որը պետք է հանգեցներ նաև ի վերջո, այսպես վերջնական խաղաղության իբր թե երկու պետությունների կողմից։ Ակնհայտ է, որ այս դելիմիտացիայի դեմարկացիայի մասին խոսակցությունը սկսվեց այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական զինուժը արդեն ուրեմն Սյունիքի մարզում, Սերլեջի հատվածում, Գեղարքունիքի մարզում, ուրեմն Վերի շորժա եւ Կուտ բնակավայրերի հատվածում էական առաջխաղացում էր ապահովել, բայց ելի այս հարցում մենք տեսնում ենք, որ խոսքը ոչ թե դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա սկսելու մասին է, նախապայման դնելով երման դիրքեր գնալու հարցում, այլ պարզապես դելիմիտացիա, դեմարկացիա նոր ստեղծված ստատուս քվոյի պայմաններում։ Այսինքն Համենայն դեպս որևէ ձևակերպում ուրեմն նոյեմբերի 26-ի երրակում հայտարարության մեջ, որ նախքան այդ գործընթացը ուրեմն պետք է վերականգնվի մայիսի 12-ից առաջ եղած ստատուս քոն, այդ մասին ոչ մի խոսք չկա եւ հետեւաբար այս իրավիճակում արդեն հաջորդ տարվա ընթացքում 2022 թվականին Կարնանը Ադրբեջանը այս հաջողությունները փորձեց զարգացնել Հայաստանի հետ խաղաղության, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի 5 կետեր առաջ քաշելով, որոնք քողարկված ձևով, բայց ներառում են նաև Արցախյան հիմնարցում ադրբեջանական կողմի հստակ արտահայտված դիրքորոշում։ Ուրեմն փաստաթուղթը ըստ հայկական կողմի ստացվել է մարտի 11-ին, բայց հայկական կողմի 6 կետերի առաջին կետը, որ տեխնիկական բնույթ էր, այսպես մի փոքր վրթովմունք էր արտահայտվում, որ միջնորդ երկրներից մեկը ուշացումով մոտ 20 օր ուշացումով էի կր ադրբեջանական կողմի առաջարկները ներկայացնել, հետևաբար 14-ին միայն Հայաստանը արձագանքեց ադրբեջանական առաջարկները։ Այս առաջարկները առաջին հայացքից որ ընթերցում եք, թվում է թե միջազգային իրավունքի այսպես շրջանակներում տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում, այսպես սահմանների անկախելիություն եւ այլ եւ այլ եւ իրավիճակից ու հակամարտությունից անտերյակ մարդու մոտ կարող է տպավորություն ստեղծել, որ ինչ կա որ նորմալ պայմաններ են, նորմալ այսպես կետեր են, որոնց շուրջ հնարավոր է հասնել ինչ-որ պայմանավորվածության։ Ինչ է թաքնված Բաքվի առաջարկների տակ, պրոֆեսորը մեկնաբանում է կետերից մեկը առաջինը տարածքային ապահովարտ ամբողջականության ճանաչումը ինքնիշխանության, բայց այս կետը նորից առաջ քաշելով եւ ամենացավալին նա է, որ հայկական կողմի 6 կետանոց պատասխանում մենք ելի չենք տեսնում այն խնդիրը, որ որպես բանակցությունների կամ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների սկսելու նախապայման Առնվազն պետք է տեղի ունենա ադրբեջանական զինուժի դիրքերի հետ քաշում ելման դիրքեր մինչև մայիսի 12-ից։ Այսինքն մենք փաստացի ուրեմն որևէ կերպ սրա դեմ չառարկելով ըստ էության ամրագրում ենք ուրեմն Ադրբեջանի այս նվաճումը եւ պատրաստ ենք սրանով հանդերձ բանակցային գործընթացը սկսել այս հարցում։ Էլ չեք խոսում այն մասին, որ տարածքային ամբողջականություն սկզբունք ասելով մենք շատ լավ գիտենք Ադրբեջան ինչ է հասկանում։ Հասկանում է ուրեմն Արցախը որպես ուրեմն Ադրբեջանի անբաժան մաս, որտեղ իրենց մոտ այսպես ամբողջ բանակցային գործընթացում եւ դա չեն էլ թաքցնում ուղիղ տեքստով էլ ասում, որ տարածքային ամբողջականության սկզբունքն է գերակշռում, ինքնորոշման իրավունք իրենք այս հատկության մեջ չեն տեսնում։ Հետևաբար, երբ որ այս սկզբունքը առաջ է քաշվում, նկատի ունեն տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, ուրեմն նոր ստատուս քվոյ, այսինքն ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի ներառումով Ադրբեջանի կազմում, այլ նաև ռազմական էսկալացիաների հետևանքով արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից կտրված հատվածներն են դրա հետ մեկտեղ։ Հաջորդ ուրեմն, որ ապագայում պետք է փորձեր չկատարվեն տարածքային ամբողջականությամբ այդ սկզբունքը խախտելու Ալիևը իր ուրեմն ելույթներում այսպես ռազմական ծախսերը ավելացնելու եւ իր այսպես դիրքերը անընդհատ ամրապնդելու համար միշտ խոսում է ինչ որ ռևանշիստական ցկտումների մասին, հայկական կողմի, որ իբր այդ նկարտումները կան, հետ վերելու այդ տարածքները եւ այլ եւ այլ, հետեւաբար այս կետը, որ ապագայում էլ որևէ հավակնություն սпарնալիք չպետք է լինի այդ ուրեմն սկզբունքի նկատմամբ, սա ամրագրված այսպես կետերից մեկն է։ Եվ ի վերջո տրանսպորտային տնտեսական կոմունիկացիաների կետը, որի տակ մենք գիտենք Ադրբեջանը հասկանում է միայն Զանգեզուրյան միջանցքի այսպես կոչված բացումը, որը անթուրքիստական երազանքի գործուն քայլերից մեկը պետք է լինի։ Հայկական կողմի 6 կետերում նշվում է, որ Հայաստանը տարածքային պահանջ չունի ու վկայակոչվում է Ալմաաթայի հրճակագիրը ԱՊՀ ստեղծման մասին։ Ալմաթի փաստաթղթի այս հիշատակումը Մենք լավ նվեր մատուցեցինք Ադրբեջանին, որովհետև հաջորդ հանդիպումների ժամանակ մենք տեսնում ենք, թե ուրեմն բրյուսելյան հանդիպման, թե Պրահայում, հետո նաև վերջերս Սոչի հանդիպման մեջ այս Ալմաթի փաստաթուղթը անընդհատ շրջանառվում։ Այսինքն մենք մեզ գցեցինք մի վիճակի մեջ թակարդի, որ տարածքային ամբողջականություն ասելով, ուրեմն համարյա թե դրա տակ հասկանում ենք նաև Արցախը Ադրբեջանի կազմում այսպես ընդունելու հանգամանքը։ Չնայած հաջորդ երրորդ կետում նշվում է, որ մեզ համար սկզբունքային է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Ինչ կարգավիճակ։ Չի կոնկրետացում, այսինքն պարզ չի թե Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ ասելով ինչ է հասկանում դրա տակ։ Ի վերջո այդ կարգավիճակը կարող է լինել նաև Ադրբեջանի կազմում մշակութային ավտոնոմիա, ես չգիտեմ այլևալ տարբերակներով այնտեղ առաջի ձևակերպումը կա, որ անվտանգային խնդիրներ, մարդու իրավունքների պաշտպանություն, եթե մենք այդ կարգավիճակ ասվածը հասկանում ենք զուտ էս կտրվածքով առանց սուվերենության ինքնիշխանության որևէ դրսևորման, հասկանալի է, որ սա տեղափոխելու է հարցը մեր ադրբեջանական միջավայր դրանից բխող բոլոր հետևանքները։ Հաջորդը մենք նշում ենք, որ մեզ համար կարևոր է, որ ուրեմն Ռուսաստանի միջնորդության փաստաթղթերը, որոնք որ կնքվել են, հարգվել, պահպանվել եւ վերջ։ Այսինքն մի կողմից մենք ուրեմն արցանագրում ենք, որ մենք խախտումներ ենք տեսնում Ադրբեջանի կողմից նոյեմբերի 9-ի, հունվարի 11-ի, նոյեմբերի 26-ի այդ փաստաթղթերի մեջ, մյուս կողմից ասում ենք, գիտեք ինչ, մենք ընդհանրապես դա կարևորում ենք Ադրբեջանական կետերն ըստ էության խաղաղության կամ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման նախապայմաններ են, ասում է Արմեն Մարուկյանը։ Մինչդեռ հայկական կողմից մենք նշում ենք ընդհանրեն ցանկություններ, որոնք որ լրացնում են ընդհանրեն ադրբեջանական այս նախապայմանները եւ վերջում ասում ենք մենք պատրաստական ենք դիմել Միսկի խմբին, ԵԱՀԿ համանախագահությանը, որպես միջնորդ երկու կողմերի միջև, այսպես խաղացան բանակցությունները կազմակերպելու։ Սա փորձ է վերակենդանացնել հոգեվարքի մեջ գտնվող Մինսկի խումբը, բայց մյուս կողմից մենք գիտենք, որ Մինսկի խումբը իրավական տեսակետից նման մանդատ չունի զբաղվելու Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքումով, եթե երկու կողմերը դրա համաձայնություն չտան։ Մենք գիտենք պատերազմից հետո Ադրբեջանը ոնց ընդունեց Ալիևը Մինսկի խմբի համանախագահներին, ինքը ընդհանրապես այդ ֆորմատը համարում է ճապոված Եվ եթե անկեղծ լինենք, ուրեմն Ուկրաինայում Ռուսաստան արևմուտք դիմակայության պայմաններում մոտ հերանակարում դժվար է պատկերացնել Միսկի խմբի համանախագահության ֆորմատի գործածումը, գիտենք 3+3 դրան այլընտրանքային ֆորմատ է առաջ քաշվել, հետևաբար ուրեմն այս խնդիրը լուրջ ուրեմն քննարկման հարց է։ Ուզում եմ նշել, որ այս 5+6 փաթեթից բացի Վերջին հանդիպումներում, ասենք, որոնք տեղի ունեցան Բրյուսելում, այնուհետև Պրահայում, հայկական դիվանագիտության, եթե կարելի է այդպես ասել, կողմից նկատվեց հերթական հետնահանջը։ Խաղաղության պայմանագրի բանակցություններից Արցախյան հիմնահարցի տարանջատման միտում է նկատվում, որը շատ վտանգավոր է, եւ սա ես նմանացնում եմ 30 տարվա այդ բանակցությունների ընթացքում փաթեթային ու փուլային լուծումների տարբերակն է, երբ որ Ադրբեջանը միշտ փուլային տարբերակի կողմնակից է եղել, որ 7 շրջանը վերադարձեք, հետո նոր այդ կարգավիճակի հարցը մենք կքննարկենք։ Հասկանալի է, որ երբ որ ինչ ցանկացածին ինքը հասնի, որևէ կարգավիճակի քննարկում չի լինի։ Ճիշտ այդպես, ինչպես այս դեպքում, եթե Հայաստանը սպասվելի խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում Արցախյան հիմնահարցը որևէ կերպ չներառի եւ դա այդ ստորագրվելիք փաստաթղթում առանձին հստակ կետերով կարգավիճակի քննարկման անհրաժեշտությունը, եթե մենք սա չենք ամրագրում, եւ անգամ եթե Ադրբեջանը այդ տարբերակով չհամաձայնվի նման փաստաթուղթ ստորագրել, ուրեմն հայկական կողմն չպետք է ստորագրի այդ փաստաթուղթը։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ ուժեղ մրցակցություն է ընթանում արևմուտքի, նկատի ունեմ առաջին հերթին Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանի Արցախյան հիմնահարցում եւ մեր տարածաշրջանում գործընթացների վրա ազդելու մենք փորձում ենք երկու այսպես սեղանների վրա խաղալ, ասել որ դա լավ է ստացվում, մենք չենք կարող, որովհետեւ տեսնում ենք, որ պակասում է պրոֆեսիոնալիզմը, պակասում է հետևողականությունը, նկատվում են անընդհատ նահանջներ նախքին ուրեմն հստակ դրված որոշ խնդիրներից եւ ես կարծում եմ որ Արցախի հանրապետությունը պետք է որոշ հարցերում փորձի ավելի նախաձեռնողական լինել, փորձի գեներացնել ու առաջ քաշել նոր գաղափարներ, մտքեր, որ կարծում եմ անպայման իր սատարումը իր օժանդակությունը կստանա ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ Սփյուռքում։ ավարտվեց հայացք հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի հունվարի 24-ի թողարկումը։